अहिड़ी तरह माण्हू जे मथां फितरा नाज़िर थियनि था हे पंहिंजे दिलि खे सलामत समझे थो पर आस्ते आहिस्ते उन फितरनि में घेर थो वञे त पोइ हे उन फितरे सां मानूस थी वञे थो ऐं असर हुनजे दिलि सां लही पवे इहा अमानत अलाह जे तरफ़ा आयल जेका इंसानु ज़ाति खे मिली आहे पंहिंजे मालिक जे सुञाणण जी ऐं ताबेदारीअ जी इहा दिन शख़्सनि महफ़ूज़ कई आहे अलाह ताला उनखे पंहिंजे नूर हिदायत सां रोशनी अदा कंदो आहे पर जेकॾहिं पंहिंजी इहा ॾिनल मिल्कियत कंहिं ज़ायो करे छॾी त पोइ अलाह तबारक उनखे हिदायत जो नूर न ॾींदो इहो आहे नूर ई मई छा पंहिंजे नूर लाइ अलाह ताला जंहिंखे घुर हिदायत करे घुर इहा आहे त हुन महफ़ूज़ न कई अलाह ताला हिदायत न ॾिनी हुन अमानत महफ़ूज़ कई अलाह ताला हुनखे हिदायत ॾिनी ॾिनासीं न त अलाह ताला पहिरीं छो जेकर हिनखे इहा हिदायत जी सलाहियत ॾिए हा इनखे हिदायत मिले सभिनी खे पैदा कयईं सही फितरत ते अमानत सलामत रखी तंहिंखे हिदायत मिली अमानत सलामत न रखी त हिदायतर पंहिंजी साड़ी छॾी थो करे अल्ला ताला मिसाल रखे माण्हुनि जे लाइ बिल्कुलु शइ अलीम अलाह ताला हर शइ मां ठाहियस वेझो ई अथसि पोइ माना हीअ थींदी त अल्ला ताला पंहिंजे नूर जे लाइ हिदायत कंदो आहे जंहिंखे घुरे उन्हनि घरनि में अदन अलाह उहे ताला हुकुम कयो आहे त उन्हनि घरनि खे मिलंदो अलाह जी हिदायत ईंदी आहे पर उन्हनि घरनि में ईंदी आहे जिन घरनि खे अलाह ताला ताला मुक़ररु कयो आहे त हिननि घरनि में अचो त तव्हांखे हिदायत मिले फी बुतन जो तालुक़ुदार मज़रूर जो ऐं हुन घरनि जे लाइ अला ताला हुकुम कयो बुलंद कजे हर माहौल खां हिनखे बुलंद कजे जे नजासात आहे त हिनखे ताहिर बणायो जेकॾहिं ख़ुराकात आहे त हिनखे मुक़दस करियो चौधारी मस्जिद खे ऐं कावतला खे जेकॾहिं शोर आहे त हिनखे महफ़ूज़ रखो बदबू आहे त हिनखे बि ख़ुशबू सां रखो असांखे मस्जिद न मना कल्ह थूम जेको थूम ॾुकाए असांजी मस्जिद में न अचे मकान अला ॿु ऐं दुनिया में घराई जन्नत जा घर में सोन चांदी जे सिरूं ॻारा मुश्क जा दर मुहं भर जूं हिते हिन ठहिरायो कचीअ सिरनि जी या मिटीअ जे लॾे जी मस्जिद ऐं मथां विझियूं काचम कख पोइ ॾिनई ॻारो पोइ उन में निमाज़ पढ़ंदो हो अलाह ताला जो फरमाए त इन में बि असां हो नूर नाज़िम कंदासीं ऐं हिनखे रुफत त मिली वई पंज ताक़तवारु हाणे अहिड़ो घर जो जन्नत में हुनखे मिले त ॿियनि घर घर घटि थी वियो न सवालु आहे तंहिंजे लाइ जवाबु इहो आहे त जीअं घर अहिड़े सादे सदे घर जी बि बुलंदी हुई हिन दुनिया में जुर्ब सां हिन में माण्हू न अचे इन में शोर न करे इन में ख़ुराफ़ात न करे अजायो न ॻाल्हाए जेकॾहिं ध्यानु कंदो अजायो ॻाल्हाइण त वञे अमल कतरजी वेंदा हे घर अहिड़ी तरह बुलंदो आहे सभिनी ॻाल्हियुनि खां हलाल बि रुख सां हिनखे साराइजे बाक़ाईअ सां हिनखे इस्तेमालु कजे अहिड़ी तरह जन्नत में जेको मस्जिद जे मुक़ाबले में घरु ठहंदो जीअं हिते दुनिया जे बादशाहनि जे महलनि खां हिनखे तक़दस आहे जीअं जन्नत जे अंदरि जेका जाइ मस्जिद जे एवज़ में अलाह ताल हुनखे ठाराए ॾींदो उहा जन्नत जे सभिनी जाइनि खे इएं मुक़दस जे मथे हूंदी इहा वण आहे मुमासलत अवसाफ़ में आहे मुमासत कम में न आहे कैफ़ में आहे जेका कैफ़ियत मस्जिद शरीफ़ खे आहे हिन जो घर जेको हुते मस्जिद जे मुक़ाबले में ठहंदो एवज में ठहंदो हुनजी कैफ़ियत जन्नत में ॿियनि जाइनि खां एॾी बुलंद हूंदी अलाह ताला थो फरमाए नूर फर्माए मई शाह फी बयूत आहिनि उन्हनि घरनि में जो अलाह ताला हुकुम ॾिनो आहे अंतुरफा त उन्हनि खे बुलंद कयो वञे ऐं घरनि खे मथां कयो वञे ताज़ीम जो हुकुम ततहीर जो हुकुम सफ़ाईअ जो हुकुम लॻव जे अफ़हाल खां गंदगी जे हरकात खां मस्जिदनि खे पाक कयो वञे मुतासिरीन उलमा अनकुरफा मुंहिंजा माना बि कढी आहे त उन मस्जिद खे बहितर नमूने सां ठाहिरायो वञे इन लफ़्ज़नि मथां साहबा माना बि कढी त मस्जिद खे जेकॾहिं ज़र्क बर्क रंग बंग ॾिजे ऐं हुनखे सोनो ठाहिजे इहो बि साबित थियो आहे सही तरह हज़रत अमीर उसमान सोनहारी कमु करायो हो मस्जिद में बग़ी ते पंहिंजे ख़िलाफ़त जे दौर में साग जूं काठियूं हुन में आणाए विझायूं आई अदन ला अंतुरफ़ा मझाई माना सम्झी अलाह सॼाणे पंहिंजे मुराद खे जेको हुन सम्झो हितां मस्जिदनि खे सिंगारण जो जवाबु साबित थियो आहे अहिड़े तरह सां हिकिड़ी हदी सिरी थी अचे त हक़ीक़ी ऐं मानवी जेका रिफ़त ऐं बुलंदी आई आहे हीअ आहे त उन मस्जिद खे क़ुर पाक सां सींगारिजे जहिड़ी तरह हिकु रिवायत में अचे थो मसाजिद मसाजिदुनि मामूरतुनि वई हुदा इन्हनि जूं मस्जिदूं मामूर हूंदियूं आबाद हूंदियूं सुहिणियूं फहिल हूंदियूं पर हुदा खां ख़ाली हूंदियूं हुदा क़ुर जो नालो आहे अलफलामीम ज़ालकल किताब लार बफ़ी हुदन अलफलामीम क़ुर जो मज़मून लार बफ़ी हिकिड़ी बस ज़ालकल किताब इहो हुनजो नालो हुदन इहो टियों नालो लार बफ़ी हुनजी बस आहे हुदन बि माना हादी आहिनि मज़ादी आहे मोबाइल ते हमल आहे अलाह जीअं अलूर में आहे माना हादी त क़ुर शरीफ़ खे हुदा जो नालो ॾिनल आहे वही ख़राबु हुदा माना उहे मस्जिदियूं बहिरान हूंदियूं क़ुर खां क़ुर न हूंदो मस्जिद में हिते माना हीअ थींदी अलाहु अलाह जे घरनि में हिदायत नाज़िल कई आहे हुकुम पियो अथई त इन मस्जिदनि खे क़ुर सां बुलंद करियो क़ुर सां आबाद करियो तव्हां बि हाणे कमु करियो अलाह क़ुर नाज़िल कयो आहे हिदायत नाज़िल कई आहे हाणे हिदायत हिते मिलंदव मस्जिद में बुलंद कयोसि क़ुर सां इहा माना आहे ऐं अलाह जो हुकुम आहे त बयान ज़िक्र कयो वञे उते उनजो नालो अलाह जो नालो ज़िक्र कजे मस्जिद में तमामु मुनासिब जेके औकात आहिनि ख़ुदा जे यादि करण जा उहे सुबुह जो शाम जो ऐं साईं मंझंदि जो जेके पंज वक़्ति निवाज़ंदा आहिनि उहे अहिड़ी तरह सां मस्जिद में अलाह जो ज़िक्र करणु क़ुर शरीफ़ पढ़णु इहे सभु ॻाल्हियूं हिन में अचनि थियूं भई सभु उहे तस्वीर पढ़ी वञे बीह ॿुधो भले आसार सुबुह जो बि शाम जो बि ॿुधो चइबो आहे सुबुह खे आसार चइबो आहे सीर जी चइबो आहे शाम शाम जा घणा वक़्तु आहिनि ॿ टे वक़्त आहिनि शाम जा टे पहिरीं वरी टे पहिरीं खां थोरो अॻ में सिज लथो सिजल वरी सिजल सां थोरो बाद इहे सभु कहिड़ी तरह जा आहिनि रिजालुनि उते हिकिड़ा मर्द आहिनि लातुल ही जंहिंखे नथी गाफ़िल करे तिजारतुनि सौदो वापारु भला अलाह जे ज़िक्र सां वापार बि कनि तिजारत बि कनि तॾहिं बि इन्हनि मर्दनि खे अलाह तबारक उहा ताक़त ॾिनी आहे उहा जेका फितरत सलीम आहे जंहिं फितरत सलीम खे हुननि पाण वटि महफ़ूज़ झलियो आहे ऐं अलाह तबारक मैया कयो इन्हनि खे चूंडियो आहे इहे अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे वापारु तिजारत दुनिया जो धंधो कमु अलाह जे ज़िक्र खां गाफ़िल न करे ख़ासि मक़ाम आहे हिननि शख़्सनि जो इहा तनवीन आहे ताज़ीम जी तमामु वॾा माण्हू आहिनि उहे माना दुनिया जे अंदरि वॾो माण्हू ऐं क़ुर जे अंदरि वॾो माण्हू फ़र्क़ु इहो थो रखे दुनिया जो वॾो माण्हू माण्हू चवंदा आहिनि दौलतमंद खे बादशाह ताईं पर अलाह ताले वॾा माण्हू उहे आहिनि जो वापार तिजारत दुनिया जो धंधो अलाह जे ज़िक्र खां नवाज़ जे क़ाइमु करण सां ज़कात जे ॾियण सां उन्हनि खे न रोके ऐं क़यामत ताईं जेको इनकलाब अचण वारो आहे जंहिंमें इंसान जूं अखियूं टिड़ी वेंदियूं दिलियूं दलिजी वेंदियूं उहो ख़्वाब में रखियूं अथनि पोइ इहे अज़ीम मर्द इन मस्जिद में रहंदा आहिनि अज़मत इन्हनि माण्हुनि खे मिले त दुनिया जे बादशाहनि खे अज़मत कान्हे जेका हिन फ़ुकरा खे वराबा खे मसाकिन खे अज़मत अलाह ताला फरमाई आहे इहा हिकिड़ी जमात आहे जहिड़ी तरह सां अर्श अज़ीम जे हेठि जमात आहे हिकिड़ी मला जी मलायकनि जी जमात अरवा मुक़दसा जी जमात अहिड़ी तरह सां हिते मसाजिद जेके थियनि थियूं त उन मलाव आला जे उन मक़ाम जे मुक़ाबले में अहिड़नि शख़्सनि सां भरियल मस्जिदूं जीअं उते उहे अफ़राध आहिनि तीअं हिते पोइ जेके हिते दुनिया में कमु कनि था उते हिकिड़ी नूर जी चमक पैदा थी थिए उहे सभई मलावला जा जेके मलायक आहिनि अरवाह मुक़दस आहिनि उन नूर जे चमक ते उते गॾजनि था जहिड़ी तरह विच ते बती ॿारियो त पतंग ते गॾु थींदा आहिनि उन्हीअ जे हुसन ऐं खूबीअ ते अहिड़ी तरह उहे अरवाह मुक़दस मलव आला में दुनिया में जेको कमु थिए थो उते हुनजो नुक़्तो रखियलु आहे हिकिड़ो उते नूरानीयत पैदा थी थिए अर्ध गर्द जा मलायक पतंग वांगुरु रोशनी ते अची पवनि था पोइ पुछनि था त कंहिंजो नूर आहे पोइ ॿिया जेके वाकिफ़ आहिनि उतां पंहिंजे अर्ध गर्द जा जिन खे इन मुनासिबत जी ख़बर आहे त फलाणे जे अमल जो नूर आहे उहे ॿुधाइनि था त हीअ मुनासिबत हीउ नुक़्तो फलाणे जो आहे पोइ ख़ुशि था थियनि अलाह जी दरगाह में दुआऊं था घुराइनि तंहिं करे हर इंसान खे मल आला जे जमात सां हिन दुनिया में तालुक रखण जो लाज़म आहे निजात जो ज़रियो इहो आहे ऐं तलक रखण जो तालुक रखण जो तरीक़ो इहो आहे त पंहिंजे रब तबार हमेशह माण्हू यादि करे ऐं नेकीअ जे मामलात में अॻु भरो हुजे पोइ हिन जे इन्हीअ कम सां पोइ के वॾी वॾी चिड़कूं बि निकिरनि थियूं वॾा वॾा कम थियनि था अफ़ज़ल जिहाद जहाज़ुल सुल्तान ज़ाहिर छो त ज़ोरत सां सनामिल जिहाद आहे इस्लाम जो वॾे में वॾो कमु चोटीअ वारो जिहाद आहे उन जिहाद में अफ़ज़ल जहाज़ु हप ईंदो सुल्तान ज़ाहिर आहे तंहिं करे इहा चिड़क तमामु वॾी थी वेंदी मथे इहा रोशनी तमामु घणी थी वेंदी असां कमु कयो तंहिंखां बहितर बदिलो अला ताला पंहिंजे फज़ल सां वधाए बि ऐं हुनखे बुलंदी करे वॾे दर्जे जो बि बणाए हुननि खे इहो अलाह फरमायो बुलंदा कयूं ऐं मथां था उन्हनि खे बणायूं अलाह ताला रोज़ ई ॾिए जेके शख़्स अलाह जे रस्ते में ख़र्चु कनि था उनजो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं हिकिड़ो दाणो हुजे पोखिजे उन में सत तीला फुटी निकिरनि ॿाहिरि हर हिकु तीले जे चोटीअ ते संघु पैदा थिए जंहिंमें सत सौ दाणा हुजनि हर हिक में सत सौ दाणा हुजनि मेहत आहे सौ दाणो हुजे सत सौ थी पवनि पोइ वरी अलाह ताला अञा वधायो अलाह जुदा जुदा करे माना सत सौ खे फेराए चोॾहं सौ करे ऐं इन खे अञा वुसत ॾे वुसत केतिरी इन चोॾहं सौ खे खणी करे अठावीह सौ वसत आई आहे पर अलीम पोयों अख़र ॾेई पोइ फरमाए थो त इहो इहो एतिरो वॾो आहे जो अलाह ताला पंहिंजे इल्म में ॼाणे थो वई मथे मुतनाई वसूत थी वई ऐं छा आहे हिन सां फीमा हा इलाह रब कमु इन जी इंतिहा रब जे पासे ॾियां रब जो रस्तो ख़तमु थिए न को आख़िरु थिए माना इंतिहा जो पासो पुछियो कॾहिं थींदी इहो सवाल ई कोन्हे बाक़ी इनजी इंतिहा कान्हे अलाह तबार ताला दरवाज़ो खोले ॾींदो न करे सघे गुमान न करे या हिसाब खां भरोसो कंदोबू जे लाइ काफ़ी आहे वरी जेका जमात आहे जिन पंहिंजे फितरत खे ख़राबु करे छॾियो ऐं जॾहिं मां हुननि कु ॿी जमात आहे मुक़ाबले वारी जमात अलाह जे नूर मथां बेबहर जमात हिदायत जो नूर बाक़ी ईअं रिज़ जो नूर त हुननि हासिल कयो आहे वजूद जो नूर हुननि हासिल कयो आहे अलाह तबारक जे तखलीकी नूर खे हुननि हासिलु कयो आहे मगर जेको आमरीयत वारो नूर आहे अलाह ताला जो हुन खां बेनसीबु रहिया अलाह ख़ल्क इन जा भाङा हुननि वरिता अलाह आमरीयत में होरमान में आया उनजा अमाल आहिनि ईअं की बि कीअं इहा सभु इहा सभु आन आहे जीअं रुञ हुजे मैदान में भांइ उन खे उञायल पाणी करे परे खां माण्हू मंझंदि जे वक़्त में ॾिसंदो आहे त पाणी जा दरिया आहिनि पोइ भॼंदो आहे ओॾे हताएता जा हुजे डोड़े अचे उन वटि लमे लमे अज आहे ॾिसे त कुझु कोन्हे हिते अज अलाह ईंदो ऐं अलाह खे ॾिसे हुते माना आहे आख़िरत जे अंदरि हुते रब तबारक ताला खे ॾिसंदो बाक़ी ॿी का शइ नज़र न ईंदसि वफ़ा अलाह हिसाब पर अलाह अल जो पूरो करे कुफर जो हिसाब अलाह सरी हिसाब ऐं हुते थोरो गौर कजो छा बग़ैर हिसाब वफ़ा अलाह हिसाब कुफर जी सज़ा पूरी आहे वधीक न आहे बेफ़रमान जी सज़ा पूरी आहे वधीक न आहे फर्मा परदान जी सज़ा जज़ा बग़ैर हिसाब आहे बदिरो बग़ैर हिसाब आहे इहो मुक़ाबिलो अदाल अदली आहे अदली इहा आहे त जेका सज़ा आहे सा पूरी हुजे बाक़ी एवज़ आहे जेकॾहिं कंहिंखे भलाईअ जो उहो त फज़ल आहे त फज़ल केतिरो हुजे ऐं फज़ुल अदर जे ख़िलाफ़ु कोन्हे हिकिड़े नेक खे नेकी ॾिजे मज़दूर सुठे खे मज़दूरी पूरी ॾिजे या मथे ॾिजे मथे मज़दूरी ॾियणु अदालत जे ख़िलाफ़ु न आहे जंहिंखे पंज रुपिया ॾियणा आहिनि ॾह रुपिया ॾियनि त अदालत जे ख़िलाफ़ु न आहे पर जंहिंखे जंहिं पंज रुपिया बि न लड़ा आहिनि हुनखे पंज रुपिया न ॾियणो इहो अदालत ईअं अलाह सरील हिसाबु अलाह ताला जल्द हिसाब वठणो आहे न त माण्हू सम्झनि त एतिरो हिसाबु कीअं थींदो काफ़िर ॿ क़िस्म आहे हिकिड़ो काफ़िर आहे पंहिंजे ज़ाम ऐं अक़ीदे जे माफ़िक कुझु चङा कम करे थो ऐं सम्झे थो त मरण खां बाद मूंखे कमु ईंदा हालांकि जीअं लतर फरमाए थोरी जिन कुफुर कयो आहे अमल अहिड़ा आहिनि जीअं हिकिड़ी ख़ाक हुजे जेका देरे जे लाइ गॾ कबी आहे ॿिज पोखो त पोइ थींदो पर पोइ जो हवा अचे त हुन देरे खे उधारे छॾ रख सॼी हली वञे मौत जी आंधी तूफ़ान जी ईंदो त हिन ते सॼो ख़तमु काफ़िर जे आमाल जी इहा हालत आहे जेके नेक कमु कनि था दुनिया में काफ़िर हुजनि ऐं ॿिया हिकिड़ा अहिड़ा काफ़िर आहिनि जेके हुनखे नेक कम कोन्हे जेके नेक कमु कंदड़ आहिनि उन्हनि खे ॼणु धोको थो अचे नेक कंदड़ कम कम जो न आहे ऐं काफ़िर इहो अलॻि अलॻि खे शाम थियो काफ़िलो काफ़िर जेको नेकी जो कमु करे उनजे लाइ अलाह ताला फरमायो सम्झंदो त मूंखे कुझु मिलंदो पर मिलंदो कुझु हिकिड़ो मिसाल हिन जो अहिड़ो सम्झो ऐं ॿियो मिसाल अहिड़ा ज़ुल्मात आहिनि या जहिड़ो अंधेरो की बहारे में समुंड में समुंड में हुजे अंधेरो अंदरि गहरो अंधेरो दरिया में लुजी दरिया बि मौज मारींदड़ चढ़ंदड़ शाह जो ढके हुनखे मौजनि ॿिन फोकी मथां ॿी मौज मौज फोकी साहब मौज तंहिंजे मथां मौज तंहिंजे मथां ककर अंदरि समुंड में ऊंद आहे ऐं उहा ऊंद आहे समुंड में गहरे समुंड में माना हेठि तरे में वरी मथां अचेसि मौज तंहिंजे मथां चढ़ेसि ॿी मौज वरी मथो अचेसि ककर माना फिज़ा में जेका रोशनी सितारनि जी आहे उन खां बि बेनसी ज़ुल्मातुनि बाज़ा नसीमातुनि अंधेरो तंहिंजे मथां ॿियो अंधेरो हिनखे छा हुयो फितरत जो नूर तंहिंखे ख़तमु कयईं वरी कुफर जो अंधेरो आंदई उनखे ख़तमु कयईं वरी मथां बद अमली जी शामत आंदई उनखे ख़तमु कयईं वरी कुफर सां मरी वियो हुन पंहिंजे अॻे हा सराई ते विञाई इहो थियो आहे अंधेरनि ते अंधेरा चढ़ंदा विया माण्हू जॾहिं हिते कढे सकेल में कजे राह ॾिसी कोन सघे पंहिंजे वजूद खे महसूसु न करे सघंदो ज़्यादा त आमाल ऐं किरदारु उनखे पंहिंजे वजूद जा नज़र अचनि मलम जा अल नूर आहिनि जंहिं शख़्स खे अलाह ताला नथो करे नूर जंहिंजे लाइ न कई आहे में नूर जंहिंजे लाइ कोई नूर कोन्हे इहे उहे शख़्स आहिनि जिन पंहिंजे नूर फितरत खे साड़े तबाहु करे छॾियो ऐं उन्हनि खे कर बेफ़रमानी जे करे न मिली पंहिंजो सॼो ध्यानु करे फिटी कयो अला फरमाए थो त इहे शख़्स उन्हनि जे मुक़ाबले में आहिनि हिकिड़नि खे नूर तौफ़ जो मिलियो ॿियनि खे न मिलियो नूर तौफ़ जो उन्हनि खे मिलियो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 يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربعه يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير मथे मज़मून गुज़रियो हो ॿिनि काफ़रनि जो हिसाब वलज़ीन कफ़रू आमाल कसराबिन ऐं कज़ुलमातिन काफ़िर ॿ क़िस्म थिए थो हिकिड़ो काफ़िर अहिड़ो जो नेक अमल करे थो आहे बि काफ़िर ॿियो अहिड़ो काफ़िर नेक अमल बि नथो करे ऐं पाण इस्लाम जो ख़िलाफ़ु ऐं जिद ऐं दुश्मन आहे अलाह ताला ॿ मिसाल ॾिना आहे आख़िर पर चङा कम करे थो ऐं उनमें उमेदु रखे थो त मूंखे आख़िरत में चङो मिलंदो अहिड़ा काफ़िर बि आहिनि जेके आख़िरत खे मञींदा आहिनि अलाह ते ईमान रसूलनि ते ईमान किताबनि ते ईमान बास बादल मौत मरण खां बाद इन मथां कंहिं बि हिकिड़े या ॿिनि या टिनि में नुक़सान करे विधाईं त इहो अहिड़ो आहे जीअं चइनि ई ॻाल्हियुनि खे तंहिं करे का बि हिकिड़ी बाक़ी टिनिकारुवत जो इनकार कंदड़ किताबनि जो इनकार कंदड़ आहे हिकिड़ो अलाह खे मञे थो बि मञे थो काकर ॿिया अहिड़ा आहिनि काकर जेके सभिनी ॻाल्हियुनि खे जेको नेक कमु करे थो आहे बि काथर पंहिंजे आख़िरते मां करियां पियो मगर उहो धोखो दुखाए पाणी नज़र ईंदो आहे परे खां आमाल सां लिया हिनखे पाणीअ वांगुरु नज़र ईंदा पर उहो कुझु न हूंदो रुञ हूंदी आहे आख़िरत में हुनखे कुझु न मिलंदो अलाह ताला कुफर जे करे हुनखे हिसाब जेको ॾींदो त उहो काफ़िर जो हिसाब ॾींदो ऐं ॿियो काफ़िर उहो आहे जो चङे अमल जो खाइल बि कोन्हे उहे हिकिड़े अंधेरे में पियल आहे ज़ुल्मातनि लुजी समुंड में जेको ऊन अमीर समुंड आहे उनजे मथां मौज वरी तंहिंजे मथां ॿी मौज को ककर चार ज़ुल्मतूं थियूं इहो राति सां हर भुर लाज़िम कोन्हे त को राति जो हूंदो जो हुयो जॾहिं हूंदा आहिनि हिकिड़ो इंसान खे उनजो अक़ीदो ख़राबु आहे गंदे अक़ीदे में हिकिड़े उन दरिया घुमराई जंहिंमें ॿुधल आहे इहो थिए फी बहर लुझजी वियो वरी मथां अचेसि हिकिड़ी मौज बद अमलीअ जी अमल बि पुछड़ा अथसि वरी तंहिंजे मथां ॿी मौज आहे इस्लाम मुस्लमान जी मुकालत या वरी मथां कुफर जी ॿी मौज आहे वरी मथां अञा ककर कारो जेको कुफर आहे मुल्क में सारो हे उनजे हेठि आहे उनखां आज़ादु कोन्हे इहे थिया अंधेरा अंधेरनि ते ॿियो त ठहियो पर पंहिंजो हथ बि न ॾिसे माना अंधेरो एॾो आहे जो पंहिंजे जिस्म खे बि महसूस नथो करे सघे पंहिंजे लाइ का भलाई नथो ॾिसी सघे इहो माण्हू आहे उहो जंहिंजे लाइ नूर कोन्हे ईमान जो पेबरत जो पहिरीं हुन तिबा कयो नूर कोन हिदायत न आहे त आहे हिकिड़े काकड़ जी हक़ीक़त पर रब तबारकाला जी तस्बीहर ऐं तारीफ़ काइनात में थी रही आहे जंहिं अलाह जे मुल्क में हुकूमत आहे ऐं जंहिंजी हिकमत आहे इहे शख्स आहिनि जेके अहिड़ी हक़ीक़त जो इनकार करे पंहिंजे रब तबारकाला खे पुठी रही बीठा अलाह ताला उनजी ग़लती थो बयानु फरमाए अहिड़ो उन शख़्स धोखो खाधो आहे हेॾे वॾे फिरेब में अची वियो आहे जो अलाह जी एॾी तारीफ़ जेको बिज़ात महमूद सारे काइनात जो ख़ालिफ़ उन जे वज़ीफ़ इबादत वज़ीफ़े मार्फत खां बिल्कुलु ख़ाली ॼण उन जे मथां हक़ीक़त जा दरवाज़ा बंदि थी विया असल सबबु इहो हो त उन तवजो कोन कयो हाणे इहो माण्हू थियो ज़मीन जे समुंड जे तरे में गहराईअ में पियल अलाह तबारक वता हिते बयानु फरमायो आहे वरी ज़मीन ते जानवरनि जो ऐं पाणीअ पाणीअ ते में जानवरनि जो मतिलब त जंहिं हिकु गहराईअ में ई बुढल आहे उते अहिड़ी हिकिड़ी मखलूक आहे जेका मुंहिंजी इबादत ज़िक्र करे थी गुमराही जे अहिड़े गढ़े में पियल शख़्स खॾे में पियल शख़्स इनखे का जन सांभ इन मुल्क़ में मिले थी चङी जवाब आहे त मिलेसि थी मखलूक आहे हर जाइ ते करे सघे थी उॾल ॾेखारी हूंदा आहिनि जंहिं मथां हूंदा आहियूं हुन ते अलाह ताला बयानु फरमायूं पर इन साॻे मुल्क में हिदायत वारा बि माण्हू हिदायत वारी मख़लूक मिले थी चइबो त इहो मुल्क जंहिंमें ई रहे थो हिते हिदायत मुमकिन आहे मगर मौजूदु आहे इहो थी पियो हिन मज़मून जो मथे मज़मून सां तालुक ऐं पखियुनि जी ॻाल्हि हिते कान्हे छो त दरिया खां मुतसिर दरिया समुंड में अंदरि इन मख़लूक जो बयानु आहे पखी उॾंदड़ शयूं मथे फिज़ा में हूंदियूं आहिनि ख़लक कुल दाबत में मार अलाह ताला पैदा कयो हर जानवर खे पाणीअ मां इन में कुझु स्टिसना थियल आहे दाबो चइबो आहे कुल मां यदूब धोबो हल जेको ज़मीन ते सुरकी सघे हली सघे जहिड़ी शइ असुल चइबो ज़ात लर्ब आहे इस्तलाह में चइनि पेरनि वारे खे धाबो थो चइजे पर लुगत में चइबो आहे हर चुरंदड़ शइ खे धाबो माण्हू खे ॿ पेर आहिनि कुकड़ खे ॿ पेर आहिनि पखियुनि खे ॿ पेर आहिनि इहे बि दाबे में दाख़िल थी विया लुगवी माना जे लिहाज़ सां मलायकनि खे बि चुरपुर आहे जिननि खे बि चुरपुर आहे इहे बि ताबे में दाख़िल थियल माना जे अंदरि क़ुर जो लफ़्ज़ शामिल आहे हिननि ते पर मिन माइन मां पैदा करणु पाणी मां असां हिन खे पैदा कयो आहे उहो शामिलु कोन्हे मलायक पाणी मां पैदा थियल कोन्हनि मलायक नूर जी पैदाश आहे ऐं जिन बि ईअं पाणी मां पैदा थियल कोन्हनि पर बाहि मुंहिंजो पैदा थियल उहे मुस्तसना थिया ईअं इस्तसना थींदी आहे मिन मिनोम एमशी वारा बतनी केतिरा अहिड़ा आहिनि जेके हलनि था पेट ते नांग भला ऐं ॿिया कहिड़ा एतिरा जानवर मिन मिनोम एमशी वारा रिजलाइन केतिरा ॿिनि पेरनि ते मिन में यमशी वारा अरब केतिरा चइनि पेरनि ते यफल कुल्ला माए शाह पैदा करे अलाह जंहिंखे घुरे हिन अलाह अला कुझु इहे सभु शयूं शुगल में अलाह जे कानून में मसरूफ़ ऐं पाबंद आहिनि हिकिड़ो इहो ई इंसान आहे जेको गुमराही जे खॾ में पियो आहे कुफर जे वञी माहौल में फाथो आहे पर हिते बि हिन जी रह हिदायत थी सघे थी जेकॾहिं हिदायत न तवजो करे अलाह ताला थो फरमाए इहा ॻाल्हि हुई हिकिड़ी हेठि मुनासिबत आई आहे अलम अरम तरम अलॻि छा तो ॾिठो त बेशक अलाह ताला जी तस्बीअ पढ़े ते हर उहा शइ जेका आसमाननि में आहे ज़मीन में आहे ऐं पखी सिफ़ूं कंदड़ पखियूं पखी सिफ़ उहे ॿधंदड़ उहे बि अलाह ताला जो ज़िक्र तस्बी कनि था या फिज़ा वारी जेका मखलूक आहे विच में साफ़ातनि माना पर खुली तड़ कुलुनि हर हिकिड़ो कजे अल सला त उहो तस्बी आहे ॼाणे थो पंहिंजे बंदगीअ खे ऐं पंहिंजे तस्बीअ ज़िक्र खे अलाह ताला जे ज़िक्र ऐं तस्बीअ खे ऐं हुनजे ॿानप खे हर हिकिड़ो ॼाणे थो ऐं ॼाणी वाणी कनि था ईअं थी पियो आहे ईअं न आहे त हुननि खे का गफ़लत आहे जहालत आहे अलाह जे ज़िक्र ऐं इबादत में मसरूफ़ आहिनि पर इरादत आहिनि भला अली मुंबई मां यफ़ा अलाह ताला ॼाणंदड़ आहे जेकी जो हू कनि था बाक़ी रहियो वञी सकल आहिनि इंसान ऐं जिन उहे जेकॾहिं इख़्तियार कंदा इबादत खे त थींदी जेकॾहिं इख़्तियार न कंदा त न थींदी मथे जिन शयुनि जो बयानु आयो उहे ज़वेल उकूल में दाख़िल कोन्हनि ॻाल्हि आहे अकल वारे जी अकल वारो पंहिंजे अकल खे जेकॾहिं अलाह जे दीन में इस्तेमालु करे त हाणे इहो अमल में आमाल थी पिया अमल ऐं फेल में ई फ़र्क़ु हूंदो आहे फेल में नियत न हूंदी आहे कमु कंदड़ भली पंहिंजे कम खे महसूसु करे त मां कमु करियां थो जीअं पखी जानवर जी त इहे ज़िक्र तस्वीर कनि था इहो फेल आहे हिननि जो अमल में हूंदी आहे हिन महिल अमल हूंदो आहे नियत सां पोइ जे नियत चङी अमल अमल बि कामयाबु जे नियत ख़राब त अमल बि नाकाम उहा थींदी आहे अकल वारनि में इंसान जिन ऐं हे आहिनि मखलूक अमल वारा जे नियत वारा जेकॾहिं नियत सां कमु कंदा त पोइ हिन जो नतीजो निकिरंदो जेकॾहिं नियत सां कमु न कंदा त नतीजो न निकिरंदो पोइ जे नियत चङी हूंदी इन ख़ैरनि खां ख़ैरु ऐं जेकर नियत बुरी हूंदी इन शारनि खां त नतीजो बिछड़ो शहर जो नतीजो बिछड़ो हूंदो इंसान जिन खां सवाइ बाक़ी मख़लूकात में किरदार त लभे थो इंसान वांगुरु पर उन खे फेल चइबो कमु चइबो अमल न चइबो हर शइ अलाह जो ज़िक्र ऐं तस्बीर करे थी अमल उन्हनि में आहिनि अमल करण खां अॻु में नियत हुजे सा उहा इंसान में थिए तॾहिं इंसान जो दर्जो वधीक आहे छो त नियत जो अकुल सां तालुक आहे उन्हनि में अकुल कोन्हे अकुल कोन्हे त मुकल ऐं जवाबदार बि न आहिनि हाणे उन्हनि जो ज़िक्र ऐं तस्बीह त ॿई थी वई इंसान जो ज़िक्र तस्बीहर नेकी अमल इहा थी पई शरई थी पई शर ऐं तब में इहो फ़र्क़ु आहे त शरह वारो ग़ैर शरई कमु करे सघे थो तब वारो गैर तबई कमु न कंदो जी त जानवर पंहिंजे पंहिंजे तबई मुताबिक़त आहार खाधा पीता खाइनि था हिकिड़ा जानवर गोश्त खोरा आहिनि उहे गाह न खाईंदा हिकिड़ा गाहु खाईंदड़नि गोश्त न खाईंदा इहा हिननि जी तबियत हाकम आहे हिननि ते ऐं इंसानु आहे साहब शरीयत जो हुनजी तबह ॿिन्ही पासनि ॾे हलंदी जाइज़ ॾे नाजाइज़ ॾे पर शरव हुनखे चुकी पाबंदी शरव जी इन जे लाइ आहे इताहत तंहिं करे जानवरनि में इताहत जी ॻाल्हि कान्हे ईअं इरादे जी इताहत बाक़ी त फर्म बरदार आहिनि पंहिंजे तबह में शरव में फर्म बरदारी इहा आहे हाणे नबीअ करियो आहे हबीब शरीफ़ अचे थी सारी दुनिया ते ख़ुदा जी रहनत पियल आहे ऐं जेकी जो उन में आहे दुनिया में सभ ते रहानत पियल आहे रानत वबो रहमत रहमत खां परे मुनकत आहे मगर लाज निकिरो उहो तबई हुजे या शराई हुजे इख़्तियारी पर अलाह जो ज़िक्र लभे सारी मखलूक हिते मालूम थिए थो त इमिन शयुनि इलाही सभु बि किला तफ़ो न तस्बी ऐं सभु शइ अलाह जो ज़िक्र तस्वीर करे थी किला तफ़ो न तस्बी ऐं पर तव्हां नथा ॼाणो रहियो इंसान जिन उन्हनि जो अमल आहे शराई जेकॾहिं कंदा त उन रहमत में ईंदा जे न त उहे लानत में रहिजी वेंदा हाणे इस्तना वञी थियो लानत खां अलाह जो ज़िक्र छो त अलाह जो ज़िक्र अलाह जे नाले जो ज़िक्र आहे हुनखे यादि करिणो आहे अलाह ताला इमज़ात आहे उहो सभिनी सिफ़ात जो साहिबु आहे रहमत बि उन सिफ़तनि मज़ा जी सिफ़त आहे जेका ज़ात सां मुतसिल आहे अलाह जे नाले सां असमा अलसना सभु अची था वञनि जेके ॼाणूं था उहे बि अची था वञनि जेके नथा ॼाणूं हिकु अलाह जे नाले में सभु अची थो वञे वॾो एॾो ज़िक्र आहे तॾहिं आयो قرآن पाक में अकबर अलाह जो ज़िक्र तमामु वॾो आहे हर शइ अलाह ताला जी तस्बी ऐं ज़िक्र करे थी हाणे जे इंसान इहो कमु कंदो त ॼणु वॾो कमु कीअं रमत बि हुन में थी वेझे न कीअं त रहमत खां परे थी वियो हिकिड़ो ज़िक्र आहे रबत अलाह जे रहमत खे छिकींदड़ ॿियो आहे ज़िक्र सां इल्मु जेकॾहिं इंसान में आहे दीन जो इहा वस हुनखे थी पियो इल्म हिकिड़ी अहिड़ी वस् आहे जेका इंसान जो कल्ब उन सां महसूसु थिए थो ऐं वस उहा सलम नथी थिए छो त आहे जहल जे मुक़ाबले में जंहिं शख़्स खे इल्मु आयो त उन जे मुक़ाबले ओतिरो जहल निकिरी वियो जेतिरो जेतिरो इल्मु अची वियो ओतिरो रहमत अची वई छाकाणि त इल्म बि अलाह जी सिफ़तुनि जा हिकिड़ी सिफ़त आहे रब ताला जी सिफ़ात जेके पाण में हिकु मसूफ़ जूं सिफ़ात आहिनि जहल अलाह जी सिफ़तुनि जो सिफ़त न आहे सलबी सिफ़त आहे तंहिं करे जेतिरे जेतिरे क़दुरु इल्म आयो ओतिरो जहल कटिजी वियो इल्म आयो त इल्म ऐं रहमत इहे पाण में लाज़िम मलज़ूम आहिनि अलाह वटि पोइ इहे सिफ़तूं रब तबारक मताला हिन इंसान में अची वियूं अधी में में तख़लक में लाइ अलाह जे अख़लाक अख़लात पंहिंजे कुल्क खे तव्हां वठो इल्म जी सिफ़त खे हुन वरितो इल्म सां रहमत अची वई तॾहिं इहा इस न थी आहे अलाह ज़िक्र अलाह वमन वनवाला या ज़िक्र सां जेको तालुक़ु रखे ख़ुदा जो ज़िक्र उहो बि रहमत जेको हिन ज़िक्र सां वास्तो रखे उहो बि रहमत उहो ज़िक्र सां वास्तो ई आहे त कॾहिं कॾहिं इंसान जो गैर इख़्तियारी ज़िक्र ज़िक्र बि में अची वेंदो आहे माण्हू निंड पइजी वेंदे वञी अलाह खे यादि कंदे इहो ज़िक्र में में इहो अमन दाख़िल या आलिम हुजे या शागिर्दु सिखंदड़ हुजे या सेखारींदड़ हुजे सभु रहमत में आहिनि इन्हनि में हिकिड़ो ज़िक्र थियो वञे इख़्तियारी ॿियो ज़िक्र थियो वञी ग़ैर इख़्तियारी ॿी मखलूक सारी गैर इख़्तियारी ज़िक्र में बि रहमत जे अंदरि अची वई बाक़ी जेके माण्हू अलाह जो ज़िक्र नथा इख़्तियार कनि उहे रहमत में न आया पर जे अलाह जो ज़िक्र इख़्तियार कनि था त रहमत में अची विया या इख़्तियार कंदड़ ज़िक्र जेकॾहिं निंड पइजी वियो ऐं जेकर कंदे निंड वठी वियुसि त मनवाला में दाख़िल आहे इहो बि रहमत में अची वियो अहिड़ी तरह गैर इख़्तियारी ॿियो ज़िक्र जो अलाह ताला जे इल्म सां हुनजो तालुक आहे तंहिं करे बि रहमत में अची वियो शागिर्द ऐं उस्तादु अलाह ॼाणा जेके जो कनि था हिते यफ आलून जो घुरायो जो मथां जानवरनि जो बयानु हो दाबाह जो बयानु हो या अमल न कोन आयो आहे अमल में नियत हूंदी आहे अलाह जी बादशाही आसमान ज़मीन अलाह खे परवाह कान्हे हुनखे हिन ॻाल्हि जी परवाह कोन्हे त को सां ज़िक्र तस्वीर करे या न को करे हुनजी हुकूमत आहे हुनजो मुल्क आहे मुल्क जो मालिक आहे अरब ताला हुकूमत साहिब आहे उनखां पोइ अचे थो जिस्मानी आबादीअ जो बयानु मथे रूहानी आबादी जो बयानु हो अलाह जो ज़िक्रसबीह हुनजे मुक़ाबले में अलाह ताला कुफर जो बयानु कयो जहालत हिकिड़ी जिस्मानी तामीर आहे रूहानी तामीर हिते अलाह ताला जिस्मानी तामीर जो मींहं वसण जो आबादियुनि जो बयान थो फरमाए त कीअं अलाह ताला मुल्क खे आबाद थो करे मींहुं वसाए पाणी ॾेई अलमतर अलाहजी साहिबनि ॾिस अल कीअं थो हक़ ले ककर खे ककर हिकिड़े मुल्क खां ॿिए मुल्क ते मींहुं वसाइनि आबादी कनि कीअं रब तबा कंदा हिकिड़े मुल्क खां ॿिए मुल्क ते क़रान पार आंदो हिदायत जो नूर पहुचायो हेठां ज़मीन हूंदी आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी कलर वारी ज़मीन में फ़र्क़ु न पवंदो आहे साॻी ओड़ी हूंदी आहे अञा बि ख़राबु वरी भली ज़मीनूं के पाणी झलिन बेबु कॾहिं उहो वाहे पहुचाइनि या पाण ख़ुदि सलाह आबादी सलाहि थी पए ईअं इंसाननि में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माण्हू आहिनि हिकिड़ा हिदायत खे कबूल कनि ॿिया न क़बूल कनि वरी क़बूल कनि उहे पाण बि अमल कनि ॿियनि खे बि अमल कराइनि पाण बि सिखनि ॿियनि खे बि सेखारी मुनासिबत आहे न बि तो न ॾिठो अलाह हलाए थो ककरनि खे अलजी ऐं ककर ककरनि खे हलाए सौ अल जोड़े थो हिननि में यानी यज़ो मुबाज़ बाज़ू लबाज़ मिलाए थो हिकिड़े खे ॿिए सां ककर पाण में तह बतह थी गंडजी वञनि यजल यजल रुकामन ऐं हू मत काशफन हू तरक़म बाद हिकिड़े खे ॿिए जे मथां तह बतह कंदो रखंदो वञे ककर बरबा वञनि कीअं अलाह ताला ककरनि खे भरे हिकिड़े मुल्क खां ॿिए मुल्क ते पहुचाए थो फतरल वध युर्ज में खिलाल पोइ तूं ॾिसंदे मींहं कंहिंजो निकिरे थो हुनजे खिलाल खल खाधे साॻे में आहिनि फिलहाल चइबो आहे ॿिनि शयुनि जे विच खे दंद ॿ टिनि जे विच में सीर आंगुरियूं ॿ टिनि जे विच में सीर ॿिनि में हीअं खिलाल कजे हूअ जे वक़्तु अहिड़ी तरह वारनि में आङुरियूं घुमाइणु इहो बि ख़िलाल नंढनि में सनड़ो को पीलड़ो घुमाए हुन हुनजो कढणु कागर इहो बि ख़िलाल खलल चइबो आहे संदे खे खलल चइबो आहे फसाद खे छो त ॿिनि जे विच में पवंदो आहे खल चइबो आहे सुर्के खे उहो सुर्को बि ॿिनि शयुनि जे विच ॿिनि शयुनि जे ॻाल्हाइण जे करे हुन में हिकिड़ी तेज़ाबियत पैदा थींदी आहे इहे सभु मादे सां तालुक रखनि था माना इहो आहे इश्तकाक कबीर हाणे हिते हिन ख़िलाल जी माना कीअं थी थिए ॿिनि शयुनि जे विचां अचणु कशिश ॿिनि क़िस्मनि जी आहे अमर तबई आहे हिकिड़ी आहे ईजाबी ॿी सलबी ईजाब चइबो आहे शइ खे छिकणु सलब चइबो आहे धिको ॾियणो दुनिया जे जहान में अलाह तवार कोन कशिश ॿिनि क़िस्मनि जी रखी आहे हिकिड़ी छिकींदड़ हूंदी आहे ॿी धिको ॾींदड़ हूंदी आहे ज़मीन पाण ॾे छिके थी इन में कशिश जी आहे रखियल ज़मीन जी जेसिताईं कुवत आहे छिक जी तेसिताईं छिके थी उनखां बाद शइ आज़ादु थी थी वञे उहा शइ वरी कंहिं ॿिए पासे ॾे वेंदी वेंदी इहो थियो सलब बताकत ताक़तूं जॾहिं पाण में गॾु बि हुन त कश्मकश पैदा थींदी आहे रसे खे जो ॿ बि छिकिन हिकिड़ो होॾे ॿियो होॾे पोइ जेकॾहिं ॿई ताक़तूं बराबरि हूंदियूं त रसो छिजी पवंदो ठकाव करे छिजी पवंदो पर जेकॾहिं ताक़त हिकिड़ी वधी वई त उॾहिं हलियो वेंदो उहो तरफ़ ईअं इजाबी सलबी ताक़तूं काइनात में अहिड़े हिकिड़े हद ते अचनि थियूं जिते ॿई ताक़तूं मुसावीर थियनि त पोइ उहा छिक टुटी थी पए इहो आहे ठका ऐं ठका में विझ बि थिए थी गजगोड़ ऐं बिजली जा उसूल इहे जेके आहिनि फित्री तबई ईअं आहिनि हे थियो तहक़ीक़ पोइ इन में हिकिड़ी तेज़ाबियत पैदा थी थिए इन तेज़ाबियत जे विच में बुरूदत ऐं थधि जो जेको मुल्क आहे उते मथे मींहुं वसणु शुरू थो करे इहे हिकिड़ा अलाह ताला फितरी उसूल रखिया आहिनि वयो नज़र में न संभाल ऐं लाहे थो अलाह ताला आसमान मञा ॾिसंदे मींहुं निकिरंदो जे विचां ईजा मिसल बि ॿिनि ताक़तनि जे विचां थो मी निकिरे पोइ न तरह क़ुर पाक में ॿियनि फरमाए थो तस्वीर पढ़े थो मलाइक बि अखुदा जे ख़ौफ़ खां ज़िक्र कनि था राध चइबा गो ऐं अहिड़ी तरह विझी बि थिए थी जेका बि सना बरकी करीब आहे त चिमकारो विझिजो नी अखियुनि खे चमक बि हुते आहे इहे सभु असबाब थियल आहिनि हे जेके अॼु दुनिया जा साइंसदान आहिनि इहे सभु राति मिनखी फती हिते कंदा आहिनि एतिरा ई जा बिजर जो पाण में कशश आहे कशश खां बाद थी पवनि पाण में उतां ठकाव थो पैदा थिए चिमकारो थो थिए हिनखे हाणे मलक ऐं गज गोड़ किथां जेॾी आहे पर हक़ीक़त ग़लति आहे असबाब ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि हिकिड़ा मादी ॿिया रूहानी मादीआती असबाब त इहे पाण सां ॻोल्हिनि जाचनि ऐं सम्झनि जेके असां बयानु कयोसीं क़रान पाक ख़ुदि ॿुधायो इन में अलाह ताला मादी असबाब जो इशारो ॾेई छॾियो बाक़ी रूहानी असबाब खे सभु दौरा मुलाक़त में लखीबती ॿुधाई मादे ऐं रूह जो पाण में मुलाक़ात इहा आहे जिस्मानी तरक़ी हे इंसान आहे ॻाल्हाए ॿोलाए थो हिकिड़ो माण्हू चए थो ज़ुबान सां ॻाल्हाए थो जिस्म अथस उन सां ॻाल्हाए थो सही आहे हकल ॾिनई विढ़ियो कंहिंखे इज़त कयई सारे जिस्मत कवी पर जेकॾहिं इहो रूह न हुजे छा त इहो जिस्म कमु करे आहे ॻाल्हाए आहे तंहिं करे निस्बत रूह वॾे थींदी ॻाल्हाए त थो पर जीअरो आहे तॾहिं ॻाल्हाईं कुझु बि कंहिंखां ॾे अहिवाल तूं जो भई फलाणे खे ॾिसण पोइ तोसां ॻाल्हाईं चई मां वियुसि त मूंखां अॻु में मरी वियो ॻाल्हाए न सघियो तंहिंजी माना त असुलु ॻाल्हाईंदड़ शइ इंसान जो रूह आहे हयाती इन सां वास्तो रखी थी पोइ इन्हनि सभिनी कमनि जी निस्बत रूह ॾे बि कजे ॻाल्हाई ॿोलायूं उथियो वेठो ख़ुशी ग़म इज़त एतराम जंग जहिड़ो इहे सभु रूह जी निस्बत करियो त बि जाइज़ जे जिस्म जी निस्बत करियो त बि जाइज़ छो त जिस्म आहे ज़र्फ़ हू आहे मज़रूफ़ जिस्म आहे सुवारी रूह आहे सुवार तव्हांजी मर्ज़ी घोड़े लताड़ियो चओ या चओ त फलाणे शख़्स अची लताड़ियो इहे ॿई जाइज़ रब तबार ताला <clears throat> इन आवाज़ जी निस्बत मल्हाए कंदे कई ऐं पाक सलाह सां फरमायो त मल्हाए कनि हिकिड़ा जिन जे हथनि में आहिनि बाहि जा लकुड़ जेके हणंदा आहिनि ककरनि खे हेॾे होॾे हलाईंदा आहिनि इहे रूहानी ताक़तूं आहिनि जेके कमु कनि थियूं अहिड़ो जिस्म इहो मादो आहे जेके ककरनि बाफ़ गहबती ईजा बिजली जे विच में अची ऐं पोइ ठकाव फाटनि था ऐं मींहुं थो वसे इहो सभु जेको बि तव्हांखे नज़र अचे थो इहो आहे अलाह ताला मल्हाए करे रूहानीत वांगुरु अंदरु भरियो आहे जिस्म में रूह भरियल आहे तॾहिं जिस्म त करे सघे थो अहिड़ी तरह मादो तसर्फ न करे सघंदो आहे जेसिताईं हुन में रूह अचे نفس तदबीर ऐं तसर में मुहताज मादे ॾे आहे नुफ़ुस त आहिनि पर जेसि ताईं मादो न ईंदो त पोइ तदबीर तसर्फ़ न थींदी तंहिं करे इहा मलकूत बि जेको तदबीर तसर्फ़ हिते करे थी हिन मादित जे इंतिमाह में करे थी बहरहाल को बि टकर कोन्हे अलाह ताला जी मखलूक आहे जेका भई तसर्फ़ करे हले कमु करे रब ताला जीअं इन एॾे असबाब सां दुनिया खे आबाद करण जा इंतज़ाम कया आहिनि अहिड़ी तरह बातनी असबाब सां कुलूब खे आबाद करण जा इंताम कया आहिनि जिन मथे बयानु अलाह नूर समावात में आयो जी त जानवर मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ॿुधाई उहे दुनिया जे जान में पिया हलनि हाणे ॾिसो माना छा थो न ॾिठो बेशक अलाह हकले थो ककरनि खे उहो जोड़े थो उन्हनि जे विच में जोड़ उहो करे थो उन्हनि खे तह बतह उहो ॾिसंदे मींहं खे निकिरंदो हिन जे विचां ऐं लाहे थो आसमान खां मिन जिबालिन आसमान खां लाहे थो जबलनि खां से जबल जो उन में आहे थद इहो फीहा जेको आहे जबलनि जे पोयां जार मजरूर थी या सिफ़त थींदी जबलनि जी नकरे खे बाद जार मज़रूर ईंदी आहे पोइ अची पवंदी आहे सिफ़त मारसे खां बाद जार मजरूर अचे उहो थींदो आहे हाल फिर मार हूंदो आहे दुलहाल जिबालिन खां बाद आई आहे जार मजरूर तंहिं करे इहा थी पई सिफ़त मिन भरदिन इहो थियो बयान माना हीअ थींदी त लाहे थो बुलंदीअ खां असमा मुराद कुल मां अला क पोइ उहा हेर मुहावरो अरबनि जो कुल मां अला उहा शइ जेका अला क तोख मथे थी उहा समाव आहे ख़ुदि आसमान उहो त हदे नज़र मुंतहा आहे बसर आहे उतां त पाणी कोन थो अचे तंहिं करे कुल मां अला कमा तोखे मथे जेका शइ आज़मान आहे माना इहो सवादु त हाणे ककर ऐं बुलंदी बुलंदीअ खां लाहे थो अल्ला ताला बुलंदीअ खां याने जबलनि खां जिन में आहे थधि उतां अलाह ताला लाहे थो हाणे थोरो गौर करियो इहा मींहं जी ॻाल्हि कान्हे हाणे इहा पाणीअ जी ॻाल्हि आहे फतरल तरियल वधीक निकिरे थो मींहुं ॾिसंदे त मींहुं निकिरे थो मथां ख़िलाल खां उतां मथो हुन जेको ककरनि जो पाण में टकरा हो उतां मींहुं लथो मींहं जी ॻाल्हि त अची वई हाणे उहो अचे पियो ज़मीन ते को पियो जबलनि ते ज़मीन ते सिधो सौ पियो उहा ज़मीन आबाद पर जंहिं इलाइक़नि ते मींहं न पिया उते उन्हनि खे आबादी जो कहिड़ो तरीक़ो आहे अलाह ताला मथां माना तां याने जबलनि तां से जबल जिन में आहे थधि वरी उन मींहं खे उतां आहे इहा माना माना गैराबाद जेके मुल्क आहिनि गैराबाद मुल्कनि ते वाहन जे ज़रिए पाणी आयो या जेको सिधो सम्झे ज़मीन ते पाणी पहुतो त पहुतो फयूसी बि मई आहे उहो बि अलाह ताला पंहिंजी मर्ज़ी सां जंहिंखे पहुचायो सिर्फ़ु मई छा ऐं मोड़े छॾे उन पाणीअ खे जंहिंखां चाहे सिधो सो मींहुं वसाए हुनजी मर्ज़ी ऐं जे न वसाए ज़रिए hmm. वाहन जे आणे हुनजी मर्ज़ी पर इहो बि अंदाज़ जी मर्ज़ी आहे जो किथां दरिया वहन किथो न वहन वरी जिते दरिया वहनि था उतां नाला निकिरी किथे पहुचनि किथे न पहुचनि इन दरिया जे हूंदे ॾिसो केतिरा मुल्क गैराबादनि त बि इहा माना ईअं न सम्झो त इंसान जे इख़्तियार खां पोइ कुदरत में इख़्तियार आहे वरी बि कुदरत आहे जो इंसान इख़्तियार उहे थो इस्तेमालु करे कुदरत मंज़ूर थी फरमाए जेका सना भर खे अज़र मिलनि था आहे जो चिमकारो हुनजे विझ जे ने अखियुनि खे अखियुनि खे ने छा मतिलबु हिन जो त इंसान जे अखियुनि में हिकिड़ो परदो आहे उन परदे ते परदे ते उहो रोशनी जो परदो आहे उन रोशनी जे परदे ते ॿाहिरियूं तस्वीरूं चिटजनि थियूं नूर जा किरणा निकिरी उन शइ ते पहुचनि ऐं मोटी वरी अचे इहा तेज़ रोशनी एॾी आहे रफ़्तार एॾी वॾी आहे हाणे तव्हां अंदाज़ो करियो आसमान ते नज़र कयो ज़मीन ते नज़र कयो पंजनि सतनि कोहनि ते जेसिताईं तव्हांजी नज़र पई तेसिताईं नज़र करियो अखि खोलण सां उहा शइ ॾिसण में आई ऐं थोरो गौर कयो चए थो नूर जूं लाटियूं निकितियूं उन शइ ते टकी मोटीअ ते तुंहिंजे रोशनीअ जे मथां उन जी तस्वीर विधऊं केतिरी वञा थी पवंदी त माना तेज़ीअ जी दुनिया में हद ई कान्हे का हिकिड़े इंसान जे अखि जो जुज़ो नूर नज़र जो एॾी तेज़ रफ़्तारी करे उते पहुची वरी मोटी अचे उन घड़ी में उहा शइ ॾिसण में अचे अखि खोड़ त शइ ॾिसण में अचे हाणे इहा त थी ताईं एतिरी ॻाल्हि वरी ॿी कारकरदगी ॾिसो जॾहिं विझ चिमकंदी आहे त इहा अहिड़ी तेज़ रोशनी आहे जो अखियुनि जे रोशनीअ खे जेका अंदरि परदो आहे पर जेका नज़र विज ते पए मोटी अची वियो तेज़ीअ जो ॾिठो पर इन खां अॻ में अलाह अखियुनि में चौधारी वञे भरियूं रत जूं उहे जेसिताईं नज़र ओट मोट करे वञे त जीअं उहा चिमकारो रत ते पवे अखि जे परदे ते अंदरो न पवे हेॾो ऐं अलाह तबार ताला बचाव कयो आहे हे आहे इंसान जे बदन जी कारकरदगी ऐं अलाह ताला जो वाह अमर साथ कलम अकरम जेकॾहिं इहा सिधी सही अखियुनि जे मथां ईअं पवंदी रहे ऐं हेॾो दिफ़ाई कुवत न अचे त जेकर अखियूं सड़ी वञनि माण्हू सिज खे ॾिसण सां माण्हू नज़र थो करे सिज ॾे या केॾी तेज़ रफ़्तार आमद रफ़्ते हिन खां अॻे बि रतो अॻियां अची थी वञे पोइ उहा रोशनी परीं शइ जी एतिरी तेज़ आहे जो उन रतु मज़ा बि सिज ॾिसण में अचे थो रतु अखियुनि जे आॾो आई तॾहिं बि वरी विज ॾिसण में अचे थी पर उनजी तेज़ी साड़े विझे परदे खे उहा थी उनजो आॾो उन रतु अची ॾिफा पियो पोइ इन जो सबूत ई आहे त सिज ते ॾिसी पोइ तव्हां ॿिए पासे ॾिसो त तव्हांखे काराए नज़र ईंदी चिटाई न ईंदी छा आहे सिज ॾे बि ॾिठुमि त करे पतो नथो पए ॿाहिरि उस उसम माण्हू ईंदो अंदरि ऊंदहि में त नज़र न पवंदसि घड़ी घड़ी वेहंदो त पोइ नज़र पवंदी छा सबबु आहे इहो इहो सबबु इहा त हुते अलाह तबारक तबारकाला जे तबई निज़ाम एॾी ख़िदमत कई जो तकिड़ो अचे उन नज़र नूर खे बचायूं हादसे में एतिरे क़दुरु इहा एमरजेंसी थी वई पर हाणे त हादसो कोन्हे तंहिं करे हाणे नज़र उहा रत आस्ते आस्ते परे थी थी वञे हाणे हादसो कोन्हे तंहिं करे रत वरी टीड़ी पकड़ी थी वञे वरी ऊंधहि में माण्हू ॾिसे हीअ आहे अला ताला जो विज जो जेको चिमकारो आहे क़रीब हू त तुंहिंजी अखियुनि खे ने पर असांखे ईअं वारे वारे में बचायो आहे अलाह ताला जी कुवत आई अलाह जे हेक ऐं अलाह जी तवही हिते ॿियो केरु कहिड़ी ताक़त आहे जेका बचाए